Georg. Esni Unk. Өнөөдрийн ажлаас хөрөлтэй нэг эгцэг нэг гарч ирсэн. Барта гэдэг эгцэг бисэн төлөө үйлчлэл байсан төрт төрт тэгэл ирсэн ч таа үйлчлэл байсан тэгэхэд түүнээ эссэн хөтсөгат үгээс чаягаан харсан тэгээд гүндэ хараад эс цаочаад эцгийн түүний намайг ажилт үйлчлэл ажилт хөрснгийг та анзаарахгүй байна уу надад тусаа гэж хэлээрээ хэлээч их зүйлс санаад тавьж зовж зовх юм да. Марта их юм хэрэггүй ганц 아좀 간상하기 때문에 간상용 хэрэгтэй гэж хэлсэн. Та нар ингэж 말이야 юмурч байна. Та нар үнийг сонсож яаж ямар санаа төрсөн бэ? 자님은 아 리치바스 마르타식 강차라 아시기 집에 볼 건들가라 예수스 되게 칠승 하 야가 예수스 어 아시나카 히치스 분이 작난 아몰 타이완 가 아몰 집에가 마르 마리아 막다 집에 네 건들가는데 자 되게 자리는 아 ойлгох хэрэгтэй. Бидэндээ хэрэгтэй хандсан юм нь юу вэ? Бидэнд хэрэгтэй хандсан юм. Христийн мөн сонсох юм уу? За. За. Хэрэг Иесус ингэж хэлсэн бол ямар вэ? Та өнөөдөр бүрсэн одоо хэд юм бэлтий гэсэн хэлсэн бол яг гоо хамсын бэлтэх үстэй тий Иесус тэр үгүй үгүй надад хэрэгтэй юм хансан юм байна таныг сонсох юм учраас тэр хэрэггүй гэсэн хариулахгүй гэдгийг хэлж болохгүй бас Иесус 12 шанар байсан тий 12 шанарт Иесус яг бүх үндэстэнд Тэнд дээд хөндлөлтөөр ингэж хэлсэнбэр яг уу яваа. Тэнд дээд хөндлөлт гэсэн 믿음 캐릭터 몇이 예수스 캐릭터 Тийм учраас бид Есүс хэрэгтэй юм хийх хэрэгтэй. Бидний тийм бас тэр юм. Есүс бидний биднийг авахнаар байвал Бид эцэг бидэнд юу ч байгаа сайн мэддэг биш үү? Тэ? Хамт удаа байсан учраас Easy.